Սյունիքի մարզպետի տեղակալ Նարեկ Ղազարյանն այսօր ներքին հանդից Կապան մարզպետարան եկավ ճակատենի այլընտրանքային ճանապարհով։ Նրա խոսքով ճանապարհը բաց է եւ երթևեկելի։ Ռաձելուրի հետ զրույցում Սյունիքի փոխմարզպետը չերքեց, որ այդ ճանապարհը որոշ ժամանակ փակ է եղել։ Ճանապարհը իրականում այո, փակ է եղել ռազմական գործողությունները սկսելու այդ օրը, այդ գիշերը։ Իսկ 3 առավոտից նորմալ գործում է ճանապարհը։ Սեպտեմբերի 13-ի կեսգիշերին անց Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները սկսվելուն պես Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Լուկասյանն օպերատիվ խորհրդակցություն է անցկացրել անհրաժեշտ հանձնարարականներ տվել։ Այս պահին նա առաջնագծում է փոխմարզպետի խոսքով այնտեղից է համակարգում սահմանի հետ կապված աշխատանքները իրավիճակաշրջման գծում եւ մարզի սահմանային հատվածում կայուն լարված է, ասում է Սյունիքի մարզպետի տեղակալը։ Չնայած ներքին հանդի սահմանային հատվածում կրակի ինտենսիվությունը պակասել է, բայց իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Չի բացառում, որ ամեն պահի իրավիճակը փոխվի։ Ինչ վերաբերում է տեղեկություններին, որ շիկահող ծավ ներքին հանդ Ճակատեն գյուղերից բնակիչները տարհանվել են, ապա ըստ Նարեգ Ղազարյանի տարհանվել են երեխաները եւ մեծահասակները բայց մնացած բոլոր մարդիկ իրենց տեղերում են, իրենց գյուղերում, ամուր կանգնած են իրենց հողի վրա։ Ինչպես գիտեք, ես եւս շիկահողցի եմ եւ մեր գյուղում եւս մարդիկ իրենց տեղերում են զինված, ինչպես նաեւ ասեմ, որ գյուղացիները եւս զինված են, փորձում են հնարավորինս օգտակար լինել բանակին։ Բացի տվյալ գյուղերի բնակիչներից Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանն ու Քաջանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանը կամավորների հետ միացել են մարզի սահմանների պաշտպանությանը։ Գորիսի համայնքապետը իր ջոկատով գտնվում է Իշխանասարի հատվածում, իսկ Քաջարանի համայնքապետը իր ջոկատով գտնվում է Հանդի տարածաշրջանում։ Ասեմ ավելին, համակարգված կապը կա մարսպետի հետ եւ միասին վերահսկում են գործողությունները։ Վիրավորների ու զոհերի թիվ Ղազարյանը չի կարող ասել, դա ճշգրտվում է։ Սեպտեմբերի 14-ին Գորհայքի արոտավայրից Հոտն իջեցնելիս գլխի հատվածում ծանր վիրավորում է ստացել տեղհամայնքի բնակիչ Արթուր Մարությանը։ Նրան վիրահատել են Սիսիանի հոսպիտալում եւ տեղափոխել Երևան։ Արդյոք մարզի բժշկական կենտրոնները հասնում են բուժօգնություն ցուցաբերել վիրավորներին։ Սյունիքի մարզպետի տեղակալ Նարեկ Ղազարյանի փոխանցմամբ Հարավային հատվածի բոլոր գյուղերում այս պահին ներքին հանդ, շիկահող, սրաշեն, ծավ տեղակայված են շտապ օգնության մեքենաներ եւ հերթապոխով կարողանում են աշխատել իրականացնել այն, ինչ որ պետք է անեն, իրականացնել ծառայություն։ Վիրավորների ժամանակին տեղ են հատել։ Իսկ վիրավորները բուժում ստանում են մարզի բուժ հաստատություններում թե տեղափոխվել են Երևան։ Հիմնական մասը այո, մեծամասնությունը հենց տանում են մարզի բուժհաստատություններում։ Լինում են թեթե վնասվածքներ, որ անհրաժեշտ է լինում ուղակի վիրակապել, դա արվում են հենց տեղում, գյուղերի ամբուլատորիաներում։ Սյունիքի Պաշտոնյան սյունեցիներին հորդորում է։ Խոճապի չմատնվել, բոլորը լինեն իրենց տեղերում, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Նշենք նաև, որ մարզի 117 դպրոցները սեպտեմբերի 14-ից արձակուրդում են կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության որոշմամբ։ Ինչ վերաբերում է մանկապարտեզներին, ապա որոշում ընդունելը թողնել է համայնքապետարաններին, ինչպես տեղեկացին Ռազոլուրին մարզի նախակրթարանները եւս հարկադիր արձակուրդում են։ Արմեն Դավթյան, Ռադիոլուր